บุ๊กทู สามสิบสามอตุซุชอตุซุชที่สถานีรถไฟ tren istasyonunda tren istasyonunda รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Paris'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Paris'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Londra'ya bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Londra'ya bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Tren Varşova'ya saat kaçta kalkıyor? Tren Varşova'ya saat kaçta kalkıyor? รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะ Tren Stockholm'e saat kaçta kalkıyor? Tren Stockholm'e saat kaçta kalkıyor? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ Tren Budapeşte'ye saat kaçta kalkıyor? Tren Budapeşte'ye saat kaçta kalkıyor? ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ Madrid'e bir bilet istiyorum. Madrid'e bir bilet istiyorum. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ Praga bir bilet istiyorum. Praga bir bilet istiyorum. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะ Berne bir bilet istiyorum. Berne bir bilet istiyorum. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ Tren kaçta Viyana'ya varıyor? Tren kaçta Viyana'ya varıyor? รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ Tren kaçta Moskova'ya varıyor? Tren kaçta Moskova'ya varıyor? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ Tren kaçta Amsterdam'a varıyor? Tren kaçta Amsterdam'a varıyor? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Aktarma yapmam lazım mı? Aktarma yapmam lazım mı? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ Tren hangi perondan kalkıyor? Tren hangi perondan kalkıyor? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ Trende yataklı vagon var mı? Trende yataklı vagon var mı? ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะ Brüksel'e yalnız gidiş bileti istiyorum. Brüksel'e yalnız gidiş bileti istiyorum. ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ Kopenhag'a bir geri dönüş bileti istiyorum. Kopenhag'a bir geri dönüş bileti istiyorum. ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ Yataklı vagondaki bir yerin ücreti ne kadar? Yataklı vagondaki bir yerin ücreti ne kadar?